Irurogoi laguntzaile izanen dira mintzala saien, berrogeita boste egitura parte hartzaile eta erran bezala, irurogoita ama bostitzordu baiona angelu eta biarritzen. Aurtengo berezitasunetarik bat da hori, biarritzetik ondoko hirietara ere edatzen dela. Antolaketan parte hartzen duten kide desberdinekin mintzatu gira, horietan Vivian Itursarri biarritzeko euskara bulegokoa. Hiru herrietara garatzearen garrantzia azpimarratu digu. Bai, hori xe bera. edizioa, xagaren eh, edizio horrek eh, hiru iru uh, eh, berritasun uh, baditu. Uh, lehenik, be, aurten BAB mailan uh, iraganen da, itzorduak izanen dira bai jarritzen, baina aurten uh, bai honan eta angelun ere. Um, BAB dimentsio hori uh, nahiko garantzitsua da eta zenta ikusten uh, bali manugu hori inkesta sozio-linguistikoaren uh, emaitza gaur egun uh, lurraldearen uh, eh, biztandegoaren eguneko berrogoita bata hemen bizida, behapen uh, eh, bizida, baina horietatik la, eguneko larrogoita ez dakia Euskara. Beraz, zinez, desafio bada Euskara zabaltzea behapen, strategikoki ere Euskarari ikusgarritasuna emaitea diandeak ikus dezan, le izkuntza hori bizirik dela eta eta uh, segitu behar dira uh, dinamika bultzatzen eta uh, euskara garatzen. Ikusten dugu beraz, uh, eh, itzako bat eh, badela, iran irurogoi eta bat itzordu? Hori da, bai, saiatu dira hor publiko desberdiner uh, itzorduak uh, euh, luzatzen, badira euh, hainbat euh, programatuak direnak aurrendako, beste hainbat helduen dako, jakinez eh, batzu direla gehiago Euskaldun zaharrai begira eginik, eginak beren beste batzu eh, gaur egun ikasten duten entzat. Eh, badira itzorduak ere, justuki partekatuak izaiteko burasoak eta aurren artean. Hor ere, aurrek badute gaur egun batzuk oino etxean, etxetik transmisioa, ala ere gero eta gutiago, soli transmisioa gaur egun gehiago eskoletatik egiten da, eta justuki entxeatu, behar, entxeatu nahi dugu aurako itzorduekin behar Euskara sartzea ere etxean. Eta uh, usaiak pixkat aldatzea gaur egun burasoak eta urrak frantzisez komunikatzen dutelarik entxeatzea Euskara uh, sartzeak pixkanaka, pixkanaka uh, egun egoko eta sumea. Ezagutzen dugu mintzala saien e, magion lakuan iragaitu egun famatu hori, aurten aldaketa txiki bat bada, larun bat ez izanen baita. Hori da, larun bat eh, arratsalde astapenean hasiko da, eta luzatuko da uh, gau, eh, gau arte, gaueko amarrak edo amekak arte. hori aldatu dugu pixka bat antxatzeko, ofen beste giro bat sortzeko, ari ginen uh, arratx apalean uh, uh, momentu bat sortuz, argiekin edo girlandekin edo beste giro bat sortzen alzuela, eta zerbait desberdin ere piztu. Hor duan, hori uh, izan da, bultzatu gaituena aldatzeko. Eh, Berezitasun bat, eh, raiten alda ere, kintxo eh, eta arno jastaketa aurten portuan izanen dela. Bai, portu zarean, uh, arantzale batean edo krampota delako, delako batean. Um, nahi izan dugu uh, eskaini ere gure publikoari, aukera bat eh, be, biarritzeko eh, toki piskat eh, atipikoak edo ezagutzeko. Hala, hori izan da lehen edo naia eta bigarren txedea izan da be, Euskara integratzea edo entzunaraztea gaur egun entzuten ez den edo ez diren tokietan. Hala, eta egia onda, gure ondarearen parte bat dela, biarritzeko ondarearen parte bat, eta uh, txantza bat da hola diendearen zat, uh, deskubritzea toki, holako toki bat. Gainera, um, eh, trapota horren nagusia diabea uh, Euskaladuna da, Euskaldun berria da. Beraz, uh, esplikatuko digu, piskat, uh, zer den bere krampotaren historioan, nola izan duten familian, eta ez... Um, Historikoki interesgarri izanen da ere, momentu poli bat izanen da uh, e, Herriko etxeak eh, aurten beraz edatzen da, beste bi herritara, ze jarrera ukan dute, eh, nola izan zizte bai honetan. Beraz aurten egia da, beraz behia dela, eta lortu dugu beraz baiunako hiriarekin eh, harremanak sortzen eta beraz eh, laguntza bat ere uh, jasotzen, beraz biarritze eta baiunako hiriak parte hartzen dute ekonomikoki. Aldiz, aurten angelurekin ez dugu lortu, lortu dugu uh, angeluko uh, elkartegin zarekin lan bat eramaiten eta hainbat uh, lan haman komun egiten, baina erriko etxarekin uh, aurten ez dugu lortu. Izanen da 2018ko uh, Oiana Zamponi Eusko Ikaskuntzako langilea da eta zenbaki batzuk eman dizkigu mintzalasaien bilakaera esplikatzen dituztenak. Bai, hori da, beraz, Mintzalasai 2000 amazazpia epatu behar balin bada zenbakitan, beraz, dira, irurugaita amabostit zordu, hori ez da, deus. Gainera, be, iru iritan zatitua da ekimena, egan ezagun, beraz, eguneko behogoia biahitzen, eguneko behogoia bai honan, eta ere angelun eguneko gehien eh, ekimenak eh, iraganen dira. Beraz, gainera, be, behogoita bost egiturak parte hartzen dute, beraz, egan ezagun, eh, biziki e, bintzara asa parte hartzailea dela eta e, eh, iri guziak parte hartzen duela. Eta iruru gehi pertsonak lagunduko dute, lan eginen dute festival horren inguruan, fe, festivala eh, ez dut aipatuko ziren da gehiago ezan dezagun e, bat, e, hori izanen da orain, bintzara asai arroa ustez, eta hori da, beraz, um, irurgei pertsonako zen inguruan lan eginen dute eta gero parte hartza ipatzen mani dugu, beraz, sai urte uh, aurten Eh, min xai, beraz, 2000 ama bian, be, 2000 pertsona din ziren, eta bete zetasa, eguneko berrogeita amarekoa izan zen. 2000 ama iruan, 2000 pertsona, beraz, em, kasik laro gehi, eh, E, betetze tasara iragan e, igo ziren. Beraz, 2000 an 2000 bosteun, 2000 amabostean, 2000 sortzileun, beraz, be, hemen datuz, hemen datuz joan da. Eta bon, 2000 amaseieko zemakiak hartzen bari maitu zuora, egia iduritzen zaigu apaltze bat izan dela, baina en ez da izan, izan dira uh, eh, itzordu gutxiago, beraz, eta betetze tasa handiagoa izan da. Eta gero, bon, diru laguntzena aldetik apaldu zenez, izan ziren itzordu gutxiago, eta gero, be, mm, Lac Echo ekitaldian gainera eguraldi oso izan zen eta horrek egia ejan piskata paltzea sentiara zizuen. Baina bestena zara eta horten be pertsona gehiago izatea nahi, nahi dugu eta zinez eh, denek parte hartzea, denek Euskara hitz egiten aldute, entzuten aldute, denek bizi behar dute Euskara horrein. Eh, Azpimarratzeko da, da ba ere, eh, hiru herriek parte hartzen dutela, be, osoa onkituko dela. Ha, ah, bai, bai, bai, hori argi da eta zinez, hinu ustez, oso hona da gero geroari begira, hiru hiriak elgarrekin zerbait muntatzea, ba, naiz eta Bayonako hiria eta miahitzeko erriko etxeak partartzen duten, angelu behar bat berantago, baina hiru hirietan zerbait eh, Euskarari buruz ola agertzea, eh, zinez kostaldeko eh, Euskararen mantentzeko eta garatzeko baita ezpadaen ustez oso garrantzitsua da eta eta horretaragoaz seigarren mintza lasai ekitaldiak iraunen du sei astez, Baiona Angilu eta Miagitzeko goita bost bat elkartek eta aktoreek parte hartzen dute, Euskarari dedikatu egunen antolatzeko. Iruta noita ama bost ekitaldi izanen dira denetarat. Vivian Iturzari eta Filipe Jauregi berri, Miagitze eta Baionako Euskara Teknikalariak, baita ere Eusko Ikaskuntzako Oian Zamponi eta Manes Goinetxe Elkarteko Gilen Zaldunbide, ostikununtako gomitak goiz berri. Segitzen dugu mintzalasai aipatuz bai, parte hartzaile desberdinekin, horietan da Filipe Jauregi berri Baionako euskara teknikaria. Herriko etxeak udan bozkatu duen ekintza plana euskararen aldeko urrats bat dela esplikatu digu. Bai, eh, hori uh, azken bi urte horietako gogoetaran baten emaitza. Euskara batzunean eraman izan den eh, hainbat gogoeta eta osnarketa, uh, eh, Euskalen egoera eta etorkizuna defendatzeko eh, hainbat lan ardatz finkatok izan baitira eta presiski hoien artean Euskararen erabilpena eta Euskara ageriagoan izan dadin zoin, zoin ekintzak bultzaginitz ginitzazken pentsatuz eh, hau batez eta baikorki hartu du omearitzetik edu zen proposamena eta hau da presiski mintzara sai dinamikan sartzeko gomita. Mm -hmm. izan daitan beste urratx garrantzitsu bat ustuki baiona eta angelu ere sartzea hilabete edo hilabeteko programa horretan. Ba, funtsian, eh, lugalde, lugalde berekoa baikira, egoera, ezkoaren egoera berdintsua dugu. Eh, Baionatik eh, mia hitzera joetan da jendea aixe, angelutik mia baionarat, bo, egiten da dugu bida iguzienak. Eta biztan da, uh, pentsatu gabe, uh, sartu gira afera hortan, jakinez, eh, pentsa hori izan den bezala, eran izan den bezala. Uh, eh, Iparalde biztan lego gehiena bizira behar behar behar dugu eta uh, amaretai behatzi erdaldunak ditugu, beraz eguneko egun eko eta diendentza horren inguruan e, behar dugu gure ere nortasuna agerdarazi, lasaitasunez, manan azkarki, irmoki eta uste dut bintzara bide egokien eta bat. Mhm. Izanen dira baionan ere itzordu uh, barrasta bat, bat azpimarratzeko edo bat adierazteko, aipatzen zinuan uh, Iruñako uh, ikastola bat etorriko dela ikusgarri bat emaitera. Bai, uh, arrazoin gatik uh, badu garantzia itzordu horrek, bo, beste guziak ere, ba garantzia ukanik ere, biztan dena, uh, eh, dakizuen zala eta denek dakizuen bezala bai hona eta Iruña egia gira girazkatuak. Eta sai hortan uh, dinaziko dugu beraz uh, eh, iruinako jaso ikastola. Eta urte bateko proiektu, proiektu pedagogiko baten emaitza izanik eskainiko daukute alako ikusgarri ba, musikala, hanemenka, doainik izan dena. Uh, uh, lortu baititugu Europatik funtsa batzuk uh, diruztatzeko eta beraz uh, gero ere unen interesa beraz euskaraz bizi daitekeela eh, aurre, aurre erakutsi eh, goizian izanen baita Baionako eskola guzietako aurrekin emanaldi bat izan diten ikastolakoak pribatukoak edo eskola publikoetakoak eta Gibeletik ere, bada asmo bat, Baionako kolegioa eta hanko ikastoren arteko alako proiektu aman, komun baten abiapundu bat sortzia. Mhm. Hortaz gain, hola, eh, ipatzeko ze izanen den, bai honan? Ba, hain aberatsa izanki, eh, hain uh, ere eh, gauza batzuk antziko ditut, baina uh, oroak eragile historiko historiko guzietaik izanen dira proposamenak. Lehen bisik atxaleuntan berian atalanteek Atalantek eskainiko duen film emanaldi bat ez Ernest eta Celestin Euskaraz ez da azpititulurik izanen, ez zinez eh, Euskarazko eman bat. Eta denbora berian, eh, edo espiritu berian, amalauan, betia talanten, atxian, sortziak eta el maiorazko de bazteretxea film eh, mutua orkestu guru, eta naiz eta bitxea emaiten film mutu bat eskaintzen Euskaren erabilpenaren guruan, jakin behar da, uh, izanen era zine konzertu bat, ez tiegi kantariak eta Elena Garzia piano joleak musikan ez dutela filma, eta unen interesa eta proposamen artistikoaz gain, eh, haiekin eleketan egoiteko parada izanena Euskaraz, zergatik arako proiektu bat, nola lantzen den, zergatik, eh, zergatik filma hori, eta bat bateko itzupena izanen da, beraz eh, Euskara ez dakiten entzat, beti izanen da, ez da baida segitzeko parada, beti ere mintzala asai uh, irekiduran egiten baida eta denen errespetua. Uh, eh, eragiletan ere uh, ez dezagun ahantz uh, eskual eginen nuen poposamena ira ere nago magan eskual museoan. egiten atera duten izkuntza trasaren inguruko erakusketa den bisita gidatua eskainiko daukute, esarrez bide gainekin. Uh, zer egan, uh, anzoteko dokian, ipuin kondaketa bat izanena eta euskararen inguruko zerbait izanena hor Eh, paisaia naturalan eta beraz goxoki uh, arratsaldea pasatzeko eta ban banu ere beste bat, or, beste agro batetan uh, publikoaren inguruan uh, bai honako irierdiko mediatekak urte guziz uh, eskaintzen duen irakur festivalaren karietan hainbat ere proposamen izan baitira itzordu, ala nola literatur topaketa bat arkaitzkano idazlearekin, komiki tailer bat asisko menetarekin, eh, kontzertu bat jurgiek izarekin, izanen da ere eh, Euskaraz aritzeko lehen erakaspenak eh, aekarekin, beha bazkizeneko ekimenarekin, Eta gero aurrekin, zazpian, horrekin fin, fintuko da Bayonako programazioa, uh, ilargi arantza, uh, txantxongiro ikuskizuna, uh, banakige kompainiaren eskutik. Beraz ikusten duzuna, uh, nahiko aberatsa zabala, eta agian norberak uh, bere plazea hartuko duken proposamen bat. Gilen zaldunbide Angeluko Manes Goienetz Kulturzentroko kidea da, Angelurentzat urrats txikia izanik ere Euskararen zabaltze bidean urrats bat badela partaidetza hau adierazi digu. Bai, egiezki e, eh, guk badugu e, eh, xai elkarte baten beharra horiek enetako mintzela sai da erredu bat gutako. Zenta gure eina biziki apala behita, horiek eh, diadanik uh, goratua dira eta bereziki herriko itxak laguntzen, laguntzen dituzte. Eta beraz eh, guk behar ginuke hori ere miki-miki uh, eh, bilatu. Uh, hortan gira, hartakotz, egia da, hemengo komita hau eh, beharrezkoa dugula gutako angeluaren dako, eta komita hau zabaldu horreta uh, beko hiru-hiri eri, beraz guk behar dugu uh, parte hartu dudarik gabe. Mm jadanik egoitza baduzue, angelun, e, gaskoinekin ere eh, partekatzen eh, duzuena, eta beraz Euskarak presentzia txikia bat badu ere, ari ziste Hori da, Eh, egoitza eh, eta e, eh, e, izan ez, egiten ahal ditugu e, kintza batzu lehen ez genituena egiten ahal. Hori biziki importanta da gutako. Eta hala hala egia da, bai, badu antxu urte bat hori dela, eta betetzen ditugula gure gela guziak, eta hori marka hona da, e, eta dinamika bat aria sortzen egia da. Mm Angeluna? izordurik, beraz, zeintzuk izanen dira, edo ondoko egunetan, ondoko hilabetean? Bai, uh, bai joztoki, uh, eh, nahi nuke mintzatu helduen ortsialean dugun, eh, Angelu Oholtzan, hori eskualdere biztak uh, nahi eukandu Angeluko hiriaz mintzatu, eta hori lehena da, hamaseian, uh, kintau gelan pastoko dena, hori entzunen ditugu kantariak, Angelukoak, Ibai Alde, Errepika, e, dantzariek hori izanen ditugu angeluarrak, eta baita ere Michele Txeveri hori izanen dugu, angelu misin baita. Ileskar. Bai. <laughs> Ara.